badira mm, bi eskola hor miarritzen murgiltzean direnak, jadanik murgiltzea plantan ezarri dutenak, beraz eh, bi urtez egiten dute hori, ama eskolako bi lehen biziko urtetan, eta nahi lukete, galde hori egin azuten eh, beraz aurtengo, irugarren urtera pasatu murgiltzean, eta jonden ekainan, bestel eh, jaunak errandu, etzela posible izanen, uh, ahalbide eskasez, ora, beraz, hor ez da posible izan, beraz irakasle eskasez ez dakit, edo postu eskasez, edo bikatea da jakitea susen nola pasatu den hori eskunde nazionalean, baina ikusten duguna da, behar hori badela, galde hori badela, eskoaraz irakasteko, eta ez dela betea izanen. Eta eskoarazko irakasle batzu, de, demora berean, frantzerez irakasten ari direla. da hori ez da zuzena guretako, eta ez hori salatu nahi dugu gai.